камінням покотилися в глибину долини. Очевидно, кожна група сприйняла їхні постріли як прибуття підмоги ворогові. Не гаючи часу, вершомет і Карсен підвелися на весь зріст і почали гукати кожен до своїх земляків. Але ні норвежці, ні радянські моряки не звертали уваги на ті вигуки. Вони, не зупиняючись, котилися в долину, рятуючи себе від пострілів згори. Опинившись унизу, кинулися в різні боки норвежці на північ, а Лейте із Стьопою на південний схід. Будемо нас доганяти? спитав Запара. Щоб, бува, не постріляли, а втім, не закінчив мисливець. Давайте білий прапор викинемо, запропонував гідролог і, не чекаючи відповіді, витягнув кишенькову хустку і прив'язав її до шомпола. Вирішили доганяти Лейта й Стьопу. З Ларсеном зустрінеться Ельгар, сказав Вершомет Карсенові, і той, очевидно, зрозумів мисливця. Справді, Ларсен і його група подалися туди, де, напевне, мусили зустрітися з Ельгаром. Умовившись, усі троє перекинули через плече гвинтівки і, прив'язавши до них білі хустки, почали спускатися з гори, щоб наздогнати Лейти і Стьопу. Спускатись було нелегко. Мусили зробити чималий гак, щоб обійти урвище, яким закінчувалась гора. Коли опинилися в долині, то ті, кого вони доганяли, були вже на вершині другого горба. Не спиняючись ні на хвилину, всі троє почали сходити на цей другий горб. Над їх головами маяли білі хустки, що мусили свідчити про відсутність лихих намірів. Час від часу вершомет зупинявся і, набравши повні легені повітря, кричав Тьопо. Та, очевидно, голос його так і не долетів до юнги. Обидва втікачі зійшли на гору і зникли. Проте вершомет не підупадав духом. Лейта і Стьопа, певно, так натомилися за попередні дні, що куди там йому текти. Коли троє розвідників наблизились до вершини гори. З-за раптом залунав крик Дядько Юрій. Юнга впізнав вершомета. Через кілька хвилин товариші тиснули один одному руки. Лише Карсенові Лейте простяг руку з недовір'ям, з якимсь ніби побоюванням. Так ви врятувалися? спитав старий боцман свого заступника. Тому що ви не стріляли, відповів вершомет. Я не про те. Скажіть, як ви врятувалися з пароплава? І чому з вами цей норвежець? Лейте був певен, що норвежці захопили лахтак, і що вершомети Запара врятувалися приблизно так, як і вони з Тьопою. Коли вершомет зрозумів, у чому річ, він голосно зареготав і покликав Запару Дмитре Петровичу, ви чуєте? Але Запара не чув. Він стояв, вражений виглядом вершини цієї гори. Воронка у кілька десятків метрів заглибшки і понад сто метрів діаметром нагадувала кратер вулкана. Почувши нарешті своє ім'я, він обернувся і сказав: Хай я не буду за пара, коли це не згаслий вулкан. Але вулкан не зацікавив ні лейте, ні Стьопу. Вони слухали оповідання верхшомета про події позаминулої ночі. Коли мисливець скінчив, обидва моряки обернулися до Карсена. Лейте поплескав норвежця по плечу, а юнга міцно потиснув йому руку. Лейте, а ви наклепували на Павлюка, докірливо промовив Стьопа. Каюсь, відповів той. А тепер запропонував мисливець. Ходімо слідом за Ларсеном. Ми, мабуть, зустрінемо Ельгара і, думаю, станемо йому в пригоді. Розділ восьмий. Лейта і Стьопа розповіли про свої пригоди. Почувши стрілянину біля пароплава, вони впевнились у переможі норвестів, бо не уявляли, як можна без вогнепальної зброї захистити пароплав від великого загону, озброєного рушницями та ще зважаючи на несподіваність нападу. До того ж на пароплаві вони знали є зрадник. Коли стрілянина вщухла, вони подумали, що все скінчено.